Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sellem u drugom hadisu اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Učite Kur'an, draga braćo i sestre, jer kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zaista će Kur'an doći na sudnjem danu za govornik za ono koga bude učio.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 Ovo da kažu islamski učenjaci da je Allah zelo lašenu zikr kad čovjek prouči u sebi. Da se Allah subhanahu wa ta'ala ovo spominjanje čovjeka u sebi Allah zelo lašenu zikrom. to da kažu u ovakvoj jednoj situaciji čovjek će u sebi proučiti bismilu.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 A kako? Sa ibadetom Allahom subhanu wa ta'ala, sa sjećanjem, sa zikrom na njega uzvišnog Allaha, žele če'nu. خير داع مبشر الله الله الله أعلى وأكبر I evo dok slušamo ovu ilahiju, pogledaj što kaže ovaj čovjek. Allahu a'la wa akbar.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 Reći će la ilaha illa Allah wallahu akbar. Tada fe jeskutu ahadu džani bejha. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam tada će pasti jedna strana zidina Konstantinije sa riječima la ilaha illa Allah wallahu akbar. Zatim će drugi put reći ova vojska la ilaha illa Allah wallahu akbar.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 الحيران صحبة صالحة لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغضب كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج أنسنا بك والغبار الأطيب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يحضب قلبه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يطلب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ولقد أتانا أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يصدق خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة له بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائه فتغضبوا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخطب خجده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب فتصدقوا فنحرنا بدمائنا تتصدقوا فنحرنا